fireside, there's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside, now the rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside. Although your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was it solo? Was it yesterday? Was it? Electrician com Tanita Tikarn, abrindo o Som de Londres de hoje. Tanita Tikarn, uma jovem de apenas 19 anos, é uma das últimas revelações da música pop londrina. Com uma voz marcante e letras fortes, ela vem frequentando as paradas de sucesso e, com apenas um LP lançado, Ancient Heart, está recebendo muita atenção da crítica. No programa de hoje, vamos ouvir algumas faixas desse LP e ficar sabendo um pouco mais sobre Tanita Tikaran. And the corners laced with memories Tell you how it used to be Your mother smiles Children play and all the bad things happen Miles away and strong feelings Never bother you You hold your head up while the rest of us try to Oh, call the stations, call the people carreira de Tanita Tikaran começou há menos de dois anos, quando ela tinha apenas 17 anos. Inspirada pela cantora norte-americana Joni Mitchell e após ser rejeitada para uma vaga na Universidade de Oxford, Tanita enviou uma fita com três de suas músicas para uma produtora de discos. A fita com as músicas de Tanita foi parar na mesa de um produtor, David Phillips, que recebe uma média de 15 fitas por dia de jovens aspirantes da música pop. Mais tarde, Phillips confessou que andava com preguiça de ouvir tudo o que lhe chegava às mãos, e a fita de Tanita acabou ficando na sua mesa por um tempão. Finalmente, ele ouviu a fita, gostou das músicas, mas acabou saindo de férias e esquecendo do assunto. Entretanto, a sorte não abandonou Tanita. A secretária de Phillips, Alison Charles, também ouviu a fita e, durante a ausência do chefe, resolveu chamar a cantora para um teste. me a stand, a standing ovation, baby. Give me a road which I can tell. I don't know nothing about your sad face, baby. So don't pretend, or you might pay cost. It's costing us nothing, baby. I might feel some shame, but baby, I don't care. And if you won't mind, just move in the fireside, baby. I'd rather be cold than lying No, this ain't sighing, I'm just trying to follow you. Sighing Innocence, mais uma faixa do disco Ancient Heart, de Tanita Tikaran. E a sorte parecia mesmo determinada a não abandonar Tanita Tikaran. Por puro acaso, o seu teste foi assistido por Paul Charles, empresário de artistas como Elvis Costello e Jackson Brown. Paul Charles ficou muito impressionado com a cantora e marcou logo uma entrevista com Tanita. Ela chegou para a entrevista com o seu violão, sentou e tocou as três músicas do teste. everyone had said that I might go. Cause my red suit chasing my Ray-Bans weren't quite so. I bear the heavy wind and rain that falls. I'll never come back again. Cause you know how I laugh when winter shows her hand. Well, that picture frame is the saddest thing you'll see. But it bought me in a place that love could be. And since I'm going now, please rearrange. Cause I'd like to think that things have changed. I don't believe you'll be open anymore. So tell me if you want to see. That feeling of redemption, don't do much for me. Won't Outside Your Window com Tanita Tikaram. E apenas três meses após esse encontro com o empresário, o primeiro sucesso de Tanita, o compacto Good Tradition, chegava à parada pop. O primeiro LP, Ancient Hearts, foi lançado depois, a coisa de um mês. O sucesso de Tanita talvez se deva à simplicidade das suas melodias e arranjos e à sua voz forte. A influência de Joni Mitchell e outros cantores da década de 70, como Ricky Lee Jones, é marcante. Muita gente até estranha que Tanita não tenha se influenciado por grupos de sua geração, como o Duran Duran e o Japan, mas ela diz que sempre achou esse tipo de música chata e desinteressante. Pois é, e o interesse de Tanita por músicos de outras gerações e as suas letras um tanto quanto sérias, além de estranheza, estão causando críticas. Como é que uma jovem de apenas 19 anos pode compor com tanta seriedade? indagam os críticos. E a resposta de Tanita não se faz esperar. Ela diz que acha esse tipo de pergunta muito estranha. Afinal, diz ela, quantos anos tinha Bob Dylan quando começou a compor? Mais ou menos a mesma idade que eu. E ninguém disse que ele era jovem demais para compor daquele jeito. Johnny Mitchell, Jackson Brown, todos eram jovens quando começaram. Ela acha que as pessoas estranham, no seu caso, porque faz muito tempo que não aparece um compositor muito jovem. Mas, conclui, você não pode ficar parada esperando fazer 30 anos para então começar a compor. E pelo visto, muita gente concorda com Tanita Tikaram, já que a sua música está fazendo tanto sucesso. E nós vamos encerrando o Som de Londres de hoje, conferindo o talento de Tanita Tikaram e ouvindo mais uma faixa do seu LP, Twist in My Sobriety. All good children need traveling shoes. Drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than in my sobriety. More than in my sobriety.